Այսօր հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցի համաձայն նշվում է Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի եւ առաջին մարտիրոսի տոնը։ Սուրբ Ստեփանոսը սարկավագ էր եւ Քրիստոսի առաջին վկանահատակը։ Բարեկամներ տոնի կապակցությամբ շնորհավորում ենք բոլոր սարկավագներին եւ առաջարկում ենք լսել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Դավիթ Սարկավակ Սահակյանի մեկնաբանությունը թեմայի շուրջ։ Սարկավագությունը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետության աստիճաններից 6-րդն է։ Սարկավագը եկեղեցու եւ Սուրբ Սեղանի գլխավոր սպասավորն ու ձեռնադրված պաշտոնյան է։ Նրա հիմնական պարտականություններն են խնկարկելը, պատարակին ավետարան կարդալը, ժողովրդին քարոզներով աղոթքի առաջնորդելը։ Սարկավակը իսկապես եկեղեցու կարևորագույն աստիճաններից մեկն է եւ սարկավակության համակարգը հիմնադրվել է անմիջապես առաքյալների կողմից։ Երբ համայնքը մեծացավ, քրիստոնյաների թիվը սկսեց ավելանալ, կարիք կար սարկավակների։ Նրանք անձինք էին, ովքեր որ համայնքի կողմից վկայված էին իբրև արժանի հետևորդներ Քրիստոսի, այդ իսկ պատճառով եւ ընտրվեցին։ Եվ նրանց ընտրության նպատակն էր, որպիսի նրանք սпасավորեին հավատացյալներին։ Հավատացյալների մեջ խնդիրներ կային, խտրականության դրսևորումներ կային եւ ընտրվեցին 7 հոգի, որոնք պիտի սիրո ճաշը սпасարկեն։ Ընդհանրապես քրիստոնեությունը հիմնված է հաղորդության Քրիստոսի մարմնի եւ արյան վրա, եւ առաջի դարում հաղորդությունը եւ սիրո ճաշը, սիրո ընթրիքը տեղի էր ունենում ընտանեկան միջավայրերում, որտեղ ընդհանրապես հաց էին ուտում, որի ժամանակ նաեւ հաց եւ գինի էին տալիս ներկայացյալ հավատացյալներին։ Եվ քանի որ կային այրիներ, որոնց այդ խտրականության դրսևորման պատճառով չէր հասնում ուտելիքը, ընտրվեցին այդ սարկավակները, որpիսի որևէ խտրական իշխանության դրսևորում չլինի եւ բոլորին հասնի սիրո ճաշը եւ Քրիստոսի կենարար մարմինը եւ արյունը։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ սակավակական համակարգը հիմնադրվել է հենց առաքյալների կողմից, ինչ պատճառով, որ เป զի մարդկանց մեջ լինի հավասարությունը եւ Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը հավասարապես բաշխվի բոլորին։ Վաղ քրիստոնեական համայնքներում սարկավագը տնտեսական գործերը վարող ընդրովի անձ էր։ Պաշտոնական եկեղեցու կազմակերպումից եւ եպիսկոպոսության ստեղծումից հետո սարկավագը դարձել է եպիսկոպոսի օկնական, ապա աստիճանաբար մղվել է նվիրապետության ստորին աստիճան։ Սարկավագը հիշատակվում է առաքելական թղթերում, իսկ գործքառակելոցում նկարագրվում է, թե ինչպես է տեղի ունենում սարկավագների ընտրությունը եւ ինչպես են առաքյալները նրանց պաշտոն հանձնում, որ เป զի Սուրբ Սեղանին սпасարկեն եւ հոգացու լինեն նպաստի բաշխմանը նրանց պարտականություններ նպաստ հավաքելը եւ այն կարիքավորներին բաժանելը, աղքատներին այցելելը, հիվանդներին, այրիններին, որբերին, հալածյալներին, կարոտյալներին եւ նրանց կարիքները հոգալը։ 12 առաքյալները ասում են մեզ պատշաճ չէ որpիսի մենք հիմա զբաղվենք սпасավորելով, որովհետև մենք պիտի վարթապետ ենք, այսինքն մենք պիտի քարոզենք Քրիստոսին։ Եվ նրանք Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը բաշխելու, սիրո ճաշերը նախագահելու եւ քարոզելու վարթապետելու առաքելությունների մի մասը, ի մասնավորի սпасավորելը հանձնեցին սարկավակներին։ Քարոզելու եւ Քրիստոսի մասին վարթապետելու բուն առաքելությունը տրված էր առաքյալներին։ 7 սարկավակներին ընտրելուց հետո, երբ նրանց տվեցին սпасավոր դրսևորելու առաքելությունը բնականաբար նրանց չսահմանափակեցին եւ մենք գիտենք որ 7 սարկավակներից նույն Ֆիլիպոսը եւս քարոզել է քրիստոնեությունը ինչի մասին վկայված է գործքարակելոցում եւ այն անձը ում որ նա քարոզել է գնացել եւ իր տարածաշրջանում դարձել է քրիստոնեության համար մեկ քարոզողներից մեկը այսինքն մենք գիտենք որ սարկավակների միջոցով եւս քրիստոնեությունը տարածվել է եւ սարկավակները այն ժամանակ եւս քարոզել են եւ ներկայումս եւս քարոզում են այնուամենայնիվ իբրև սարկավակ եւս ես իմ համար մեկ առաքելությունը համարում եմ սпасավորելը։ Սпасավորելը Սուրբ Սեղանին եւ բնականաբար սпасավորելը մարդկանց։ Լինի դա ծիսական արարողությունների ժամանակ, թե առհասարակ որևէ այլ կերպ։ Նոր կտակարանից մեզ հայտնի առաջին 7 սարկավագներից մեկն առաջին դարի քրիստոնյա հելենական հրեա Անդրանիկ Վկա Սուրբ Ստեփանոսն է, որի արյունը թափվել է Հիսուս Քրիստոսին Աստծո որդի վկայելիս։ Սուրբ Ստեփանոսն ընդհանրական եկեղեցու ամենասիրված սրբերից է։ Քրիստոսի սիրո վարդապետության համար նահատակված առաջին մարտիրոսը։ Վարքագրական աղբյուրների համաձայն նա սերում էր Հուդայի թագավորական զարմից։ Քրիստոս Աստծո ցեղակիցն ու օրինապահ ծնողների զավակ էր։ Կայիափա քահանայապետի ծառան էր։ Տիրոջը տուն ուղեկցելիս Ստեփանոսը գլխի վարշամակը փռում է երկնավոր վարդապետի ոտքերի տակ, արտահայտելով իր անդավաճան ու անկեղծ սերը։ Այս ամենը զայրացնում է քահանայապետին, ով նրան դուրս է վերընդում։ Նա ականատես է լինում տիրոջ մահվանն ու թաղմանը, բայց վերստին ուրախանում է առաքյալների հետ Աստվածօրթու հրաշափար հարությամբ։ Առաքյալները Քրիստոսից ստացած իշխանությամբ ձեռնադրում են Ստեփանոսին, նրան արժանացնելով Սարգսավագի պատասխանատու աստիճանին, իսկ Սուրբ Ստեփանոսն Աստծուց տրված շնորներով եւ զորությամբ զանազան հրաշքներ էր գործում ժողովրդի մեջ։ Ժողովարանում շատերն էին փորձում վիճել նրա հետ, բայց նրա իմաստնությունը ոչ ոք չուներ։ Սուրբ հոգու զորությամբ Ստեփանոսը քարոզել է Հիսուս Քրիստոսին, ինչի պատճառով դրսից եկած հрьяաների դրտման բարժանացել է Երուսաղեմի հրեա ժողովրդի քահանանների ու օրենսգետների զայրույթին եւ հանձնվել բարձրագույն ատյանին։ Ստեփանոս նախավկային քարկոծելով սپانել են Երուսաղեմի շրջակայքում, երբ նա բացականչել է. «Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված եւ մարդու որդուն, որ կանգնած է Աստծո աջ կողմը»։ Ստեփանոս նախավական կնքել է մահկանացուն, Աստծուց թողություն խնդրելով իրեն քարկոծողների համար։ 7 սարկավակներն էլ, որոնք ընտրվեցին, ինչպես ասացի, նրանց համար մեկ պարտականությունը սпасավորելն էր եւ սարկավակ բառը ինքը թարգմանաբար նշանակում է սпасավոր։ Նրանց համար մեկ պարտականությունը սпасավորելն էր հավատացյալներին։ Բայց բնականաբար 7-ը չեն սահմանափակվել միայն այդ բարձր առաքելությամբ, այլ նաեւ քարոզել են Քրիստոսին Այդ մասին վկայված է Սուրբ Գրքում գործքառակելոցում։ Եվ նրանցից մեկը Ստեփանոս նախասարկավակը, որը կոչվում է նաև նախավակա, քարոզում է Քրիստոսին ծմա, այսինքն նա հանուն Քրիստոսի, վկայելով Քրիստոսին, առաջինն է լինում քրիստոնեական շրջանակներում, որ քարկոծվում եւ սպանվում է։ Եվ այսպիսով առաջին սարկավակներից մեկի արյունը դարձավ առաջին արյունը, որ թափվեց հանուն Քրիստոսի։ Քրիստոսին քարոզելու եւ Քրիստոսի մասին վկայելու ժամանակ Սարգսավագի պաշտոնը ժամանակի ընթացքում սահմանափակվել է եկեղեցու մեջ։ Մաշտոց Ծիսամատյանում Սարգսավագի ձեռնադրության համար գոյություն ունի հատուկ արարողություն, որը կատարվում է Սուրբ Պատարագի արարողությանը զուգընթաց բեմի վրա։ Մինչև ձեռնադրությունը Սարգսավագը պետք է կրթություն ստանա։ յուրաքանչյուր հոգևորականի, որին դուք տեսնում եք, որը որ գրում է սքեմ, նա պարտադիր կերպով պետք է ավարտած լինի ճեմարանը, այսինքն նա պետք է ունենա կրթություն համապատասխան գիտելիքների բազա եւ մեծավ մասամբ իշնորիվ ներկայիս կաթողիկոսի նորին Սուրբոցություն Տեր-Տեր Գարեգին II-ի, այսօր կարծում եմ որևէ անկիրթ համապատասխան կրթությունը ամբողջությամբ չստացած անց չի կարող ավարտել ճեմարանը եւ հետեւաբար չի կարող ներկայանալ իբրև հայ եկեղեցու հոգևորական։ Ներկայումս սարկավական ձեռնադրությունը կատարվում է է ճեմարանի 5-րդ լսանում, երբ արդեն 4 տարիներ համապատասխան կրթությունն ուսանողը ստացել է եւ հանձնել է համապատասխան քննություններ, որոնք ի դեպ շատ բարդ են եւ միայն դրանից հետո նա կարողանում է դառնալ սարկավակ։ Այսինքն որևէ սարկավակ, որևէ հոգեվորական, որին դուք տեսնում եք, նրա համար մեկ հատկություններից է համապատասխան կրթություն ստացած լինելը։ Սարկավակական ձեռնադրությունից հետո եւ ճեմանը ավարտելուց հետո բոլոր սարկավակները սպասավորում են մայրաթորում կամ թեմերում, եկեղեցիներում, իրենց համապատասխան արդեն ըստ վայրի յուրահատկությունների ծառայությունը բերելով, որից հետո նրանք ունեն այո հնարավորություն դառնալու քահանա կամ աբեղա սարկավակը պիտի որոշի 6-ը տարիները ճեմանական կյանքի, ինչպես նաև ճեմարան ավարտելուց հետո փորձառությունը, որը նա ստանում է եկեղեցու այս կամ այն վայրում ծառայելով, պետք է նրան ուղղորդեն հասկանալու, թե նա ցանկանում է իր ամբողջ կյանքը անցկасնել իբրև կուսակրոն, նվիրվելով կատարելապես եկեղեցուն, թե նա ցանկանում է ամուսնանալ եւ դառնալ արդեն ամուսնացյալ հոգեվորական։ Բնականաբար, եթե անձը ցանկանում է դառնալ քահանա, նա պիտի ամուսնա քահանա եւ երեխա ունենալուց հետո նոր դիմի քահանայության։ Ինչի, որովհետեւ քահանան նաեւ հանդիսանում է ծնող։ Եթե դու չգիտես ինչ բան է զավակը, եթե դու չես կարողանում քո զավակին մեծացնես, ինչպես դու քո հոգեվոր զավակներին պիտի մեծացնես։ Իսկ եթե արդեն սարկավակը ցանկանում է դառնալ կուսակրոն աբեղա, ապա համապատասխան ժամանակ անց դիմում է մայրաթոր եւ համապատասխան քննություններ անցնելուց հետո թույլտվություն է ստանում դառնալու աբեղա։ Սարկավագին սխալմամբ հաճախ դիմում են Տեր հայր։ Իր ծառայության մեջ բացի Սուրբ Սեղանը սпасավորելու պարտականությունից, Սարկավագը մեծ դերակատարություն ունի քահանայի ու հավատացյալ հոտի միջև։ Հիրավի սարկավակը կարևոր է եկեղեցու հանդաստանում եւ սարկավակի գործունեությունը կարծում եմ հույժ անհրաժեշտ է։ Միևնույն ժամանակ շատ ցավալի է, երբ մարդիկ մոտենում են մեզ եւ դիմում հետեւյալ կերպ՝ Տեր հայր ջան կամ նմանատիպ այլ ձևերով։ Ցավալի է, որ մենք դեռ չենք կարողացել մատակարարել մարդկանց այն գաղափարը, որ սարկավակը եւ քահանան տարբեր են իրարից եւ բնականաբար ունեն տարբեր պարտականություններ։ Քահանան իբրև ոչալ հոգեվորական արդեն իսկ ունի մեծ առավելություն այն առումով, որ նա կարող է Աստծո շնորներով կատարել ծիսակատարությունները, այսինքն բուն պատարակը, բուն մկրտությունը եւ մնացած ծեսերը։ Այսինքն նա հանդիսանում է խորհրդակատար։ Մինչդեռ սարկավակը խորհրդակատար խորհրդակար չի հանդիսանում, նա հանդիսանում է իբրև խորհրդակատարի օկնական, ով շատ հաճախ մարդկանց վերում է դեպի այդ խորհրդակատարը, զրուցում է նրանց հետ, բացատրում, օգնում եւ անհրաժեշտության պարագային միշտ կապի մեջ լինում։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ իմանան տարբերությունը քահանայի եւ սարկավակի միջեւ եւ յուրաքանչյուրին, թե քահանային, թե սարկավակին դիմեն արդեն ըստ համապատասխան անհրաժեշտության։ Օրնյա Ցանկության դեպքում իհարկե, ինչպես ասաց Մայրա Թորիմիաբանը, սարկավագը կարող է ստանալ քահանայական կամ աբեղայական ոցում եւ շարունակել հոգեվոր սպասավորությունը որպես օզյալ հոգեվորական։ Այժմ միշտ եւ ավիտյան, ավիտենից ամեն Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 25-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Դավիթ Սարգսակ Սահակյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք